Die Heere het met Mooses gepraat in die Sinaai woestijn in die tent waar die Heere aan die Israëlieten verskyn het. Dit was op die eerste dag van die tweede maand nadat die Israëlieten uit Egypte gekomen het. Die Heere het gesê, jylle moet al die mensen van die volk Israël tel. Jylle moet elkeen zijn naam in een boek skryf, en jylle moet ook skryf van wie zijn nageslag hij is en aan wat er familie hij behoort. Mooses, jy en Aaron moet dit doen. Jullie moet in die boek die naam skryf van elke man wat 20 jaar of ouder is, elkeen wat oorlog kan maken, en ook bij wat er groep van die leerij moet wees. Een persoon van elke stam, een familiehoof, moet vir jullie help. Hier is de name van die personen wat vir jullie moet help, van die stam Reuben, jullie sien van Sireur, van Simeon, Salimiel sien van Siri Sadai, van Jeda, Nachson sien van Aminadab, van Isaskar. Netanel sien van Saar, van Sebon, Eliab sien van Gelon, van die nageslag van Josef, van Ephraim, Elisama sien van Amiet, van Manasse, Gamliel sien van Pedasir, van Benjamin, Abidan sien van Geduni, van Dan, Achieser sien van Amisadoi, van Osser, Pachiel sien van Okran, van Gad, Eliasaf sien van Diral, van Naftoli, Achira sien van Enan. Ik heb hier de stamhoofde uit die volksvergadering gekies. Hulle is die hoofde van die groepen in die leer van Israël. Nadat die Heere hier die mannen gekies het, het Mooses en Aaron hulle geneem en die hele volksvergadering laat bij mekaar kom op die eerste dag van die tweede maand. Elke man wat twintig jaar of ouder was, moes sê van wie zijn nageslag hij is en aan wat er familie hij behoort. Dit was wat die Heere vir Mooses gesê het, en Mooses het in die Sinaie woestijn hulle name in die boek geskryf, 20 tot 46. Mooses en Aaron en die twaalf leiers het die manne getel wat 20 jaar of ouder was, elkeen wat oorlog kon maak. Hulle het opgeskryf van wie sy nageslag elke persoon is, aan wat er familie hij behoort en bij wat er groep van die leer hy moet wees. Hier is de getalle van die mannen van die nageslag van die stamvaders, Ribben, die uitste sien van Israël, 46.500 man is Simeon, 59.300 Gad, 45.650 Jeda, 74.600 is Askar, 54.400 Sebon, 57.400 Efraim sien van Josef, 40.500 Manasse sien van Josef, 32.200 Benjamin, 35.400 Dan, 62.700 Aser, 41.500 Naftali, 53.400 almal saam, 603.550 manne. Mooses hulle het nie die manne van die Levies stam saam met die ander Israëlieten getel nie. Die Heere het vir Mooses gesê, Jy moet nie die name van die Leviete in hierdie boek skryf nie, Jy moet hulle nie saam met die ander Israëlieten tel nie. Jy self moet vir die Leviete sê wat hulle moet doen. Hulle moet zorg vir die tempeltent. Die kus waarin die tien geboeien is, is in die tempeltent. Hulle moet ook zorg voor al die stukken wat bij die tempeltent moet wees. Hulle moet die tempeltent draaien en daarmee werk en hulle moet hulle tente rondom die tempeltent opslaan. Wanneer hulle die tempeltent na een ander plek moet neem, dan moet die leviete dit afslaan, en wanneer die tempeltent op een nieuwe plek moet staan, dan moet die leviete dit opslaan. Wanneer een ander persoon na bij die tempeltent komt, dan moet julle om doodmaak. Elke stam van Israël moet hulle tente opslaan op hulle eie plek en by hulle eie vlag en hulle groepe. Maar die leviete moet hulle tente opslaan rondom die tent waarin die kus en die tien geboeie is. Hulle moet het doen zodat so die Heere nie kwaad word en die volk Israël straf nie. Die leviete moet werk met die tent. Die kus waarin die tien geboeie is, is in die tent. Die Israëlieten het alles gedoen wat die Heere vir Mooses gesê het, hulle het dit precies so gedoen.